บุ๊กทูยี่สิบห้าดวัตซัตเปตในเมืองเมสเตดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟเซลบิสมอ o m í น ť na železničnú s t a ดิฉันต้องการไปที่สนามบิน Chcel by som ísť na letisko. ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง Chcel? Chcela by som ísť do centra. ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะ Ako sa dostanem na železničnú stanicu? ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ Ako sa dostanem na letisko? ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ Ako sa dostanem do centra? ดิฉันต้องการแท็กซี่ Potrebujem taxík. ดิฉันต้องการแผนที่เมือง Potrebujem mapu mesta. ดิฉันต้องการโรงแรม Potrebujem hotel. ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ Chcel by som si prenajať auto. นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะ Tu je moja kreditná karta. นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ Tu je môj v o d i c k ý preukaz. ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ Co všetko sa dá vidieť v meste?